Lekin aksar ulamolar nubuvvat Nuh alayhissalomdan boshlangan. Nuh alayhissalomgacha kishilar o'rtasida ixtilof bo'lmagan. Ya'ni hech qanday bir shirk sodir bo'lmagan. Astaizu kana an-nasu ummatan wahida boshqa oyatlarda mana bu oyat odamlar hammasi bir ummat bo'lib yashashgan ular hech qanday o'rtalarida ixtilof bo'lmagan shuning uchun nubuvat to alayhissalomning davrigacha sodir bo'lmagan deyishgan Nuh alayhissalom birinchi nabi hisoblanadilar deb ulamolar shunday deyishganlar. Inna arsalna Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Biz sizga vahiy qildik deydi Alloh taolo Muhammad alayhissalomga, xuddi Nuh alayhissalomga vahiy qilgandek va u kishidan keyingi payg'ambarlarga deb aytgan oyatni hujjat qilishadilarki birinchi nabiy nuh alayhissalom va u kishidan keyin nubuvvat boshlangan va risolat ham boshlangan nuh alayhissalom davrida shirk boshlandi biz avvalgi darslarimizda bu haqda mukammal bir ma'lumotlar bergan bo'ldik nuh alayhissalom davridagi solih kishilarni suratlarini olish natijasida keyinchalik avvalgi ajdodlar ibodat qilishmagan bo'lsa ham keyingi avlodlar bu suratlarga ehtiromni bilishib keyinchalik ibodat qilib olishgan ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا mana bu beshta nom qur'oni karimda zikr qilingan bu butlar nuh alayhissalomning davridagi solih kishilar bo'lgan unaqa fosit kishilar bo'lmagan solih kishilar bo'lganda keyingi avlod ularni haddan tashqari hurmat qilamiz deyishlik natijasida ibodat qilib yuborganlar alloh subhanahu va taolo risolatni nubuvvatni davom ettirdi oxiriga risolat sohibi muhammad alayhissalom bo'ldilar risolat go'yoki bashariyat o'zining go'daklik bosqichidan kamolat bosqichiga yetishligi bilan komil dinning egasi muhammad alayhissalomni alloh taolo jo'natdi va risolatga keyin hojat qolmadi din komil bo'ldi va shu bilan din komil bo'lishligi bilan risolat muhrlandi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida Alloh buyurgan buyruqni qilib yashadilar, qaytargan narsadan qaytdilar va ba'zi narsalarga o'zlari buyurdilar. Bu narsalarni bizga qilishlik sunnat bo'lib qoldi ba'zi narsalarni buyurmasdan qildilar bu narsa ham bizga sunnat bo'lib qoldi ba'zi narsalarni huzurlarda qilingan vaqtda rad qilmadilar bu ham bizga sunnat taqririy bo'lib qoldi hadis deb tushunganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari sunnat bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini va amaliy qilgan amallarini va u kishining huzurida qilingan rad qilinmagan amalni o'z ichiga oladi yer yuzida iymonni da'vo qilgan inson borki ular har biri ollohga muhabbat qilishadi Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilishadi. Lekin Allohning muhabbati bu so'z bilangina ifodalanadigan narsa bo'lmasligi kerak. Bu hazli narsa bo'lmasligi kerak. Allohning muhabbati jiddiy narsa ekanligini Alloh bayon qildi. Yer yuzidagi har bir insonlar xoh mo'minlar bo'lsin xoh kofirlar bo'lsin hammalari o'zining ma'budiga muhabbat qiladi ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله odamlar Allohdan tashqari nid ya'ni Allohga sharik qilib olgan kishilar ham bu butlarini yaxshi ko'rishadi Allohni yaxshi ko'rishgandek. Ular ya'ni mushriklar Allohni yaxshi ko'rishadi va shunga qo'shib boshqa sig'inayotgan ma'budotlarni ham yaxshi ko'rishadi, xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek. Ammo iymon keltirgan kishilar, ya'ni yuqoridagilar mo'minlar emas. Iymon keltirgan kishilar Allohni muhabbatida qattiqdir. Demak, iymonni da'vo qilgan kishilar Allohni yaxshi ko'raman deydi. Hatto mushriklar ham Allohni yaxshi ko'rishadi va mu'minlardan farqi shuki, ular Allohni yaxshi ko'rishlikka qo'shib, boshqa butlarni ham yaxshi ko'rishadi. Lekin iymon keltirgan kishilar Allohni muhabbatida nihoyatda qattiqdir. Allohni muhabbatini demak yer yuzidagi har bir iymonni da'vo qilgan kishi Allohning muhabbatini da'vo qiladi. Lekin aytib o'tganimizdek, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini hazli narsa qilmadi. Jiddiy narsa qildi. Va har bir kishiga bir o'lchov mezonni berib qo'ydiki, ey Allohning muhabbatini da'vo qilganlar, mana bu tarozida o'zingizlarning muhabbatingizni o'lchab ko'ringlar. yo mana bu ta'bir joiz bo'lsa mana bu oynaga qarab ko'ringlar bunda sizlarning Allohga bo'lgan muhabbatinglarni bor yo yo'q ekanligini isbotlab beradigan mana bu oyna bu oynani olinglar bunda ko'ringlarki ollohni muhabbatini davo qilgan davoilarda sodiqmisizlar yoki kozibmisizlar mana bu oyna yoki mana bu mezon o'lchov Qur'oni Karimdagi Astaizu billah surai Oli Imrondagi Qul in kuntum tuhibbuna tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum vallohu ghafurur rahim. Ayting ey Muhammad alayhisalom, Allohning muhabbatini da'vo qilganlarga agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar deng. Ana kim Allohni yaxshi ko'raman desa, Alloh buyuryaptiki, menga ergashinglar deyapti. Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashgan kishilarga e'lon qilyaptiki o'zining muhabbatini. Yuhibbukumullohu, Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Inson tarafidan muhabbat bo'lsa, foniy zaif inson tarafidan Allohning muhabbati sodir bo'lsa, Alloh tarafidan muhabbat e'lon qilinyapti. Ya'ni rasuliga ergashishlik bilan bu muhabbatini isbot qilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining muhabbatini e'lon qilibgina qo'ymasdan, gunohlarning mag'firatini ham va'da qilyapti. Va Alloh o'zining gunohlarni kechiruvchi va rahmatini yuboruvchi zot ekanligini e'lon qilyapti. mana bu narsa birodarlar juda bir katta bir mukofot agar buni ochiq qalb bilan ko'radigan bo'lsak agar bir kishi Allohni muhabbatini ming marta men Allohni yaxshi ko'raman desa-yu, Alloh tarafidan bir marta javob kelmasa, u muhabbatda ma'no yo'q, birodarlar. Ammo mu'min kishi tarafidan bir marta Allohni yaxshi ko'raman degan da'vo bo'lsa-yu, Alloh tarafidan javob kelsa, muhabbat javobi kelsa, bu juda katta bu baxt saodatdir Alloh tarafidan muhabbat kelmaydi magar rasuliga ergashganlik bilan muhabbatini isbotlasa ana Alloh tarafidan muhabbat keladi va Alloh gunohlarni mag'firat qiladi va o'zining rahmatini jo'natadi mana bu bizga oynadir birodarlar yoinki o'lchovdir mana bu o'lchovga muhabbatning da'vo qilgan kishi muhabbatini tarozini bir pallasiga qo'ysin va o'zining ergashyaptimi yo'qmi shuni ko'rsatsin bo'lmasa muhabbat davosida to'g'ri emas ekanligini o'zi tan olsin mana bu narsa bizga ko'rsatadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik ollohni muhabbatini davo qilishlikka bo'lgan isbotligini bir tarafdan ko'rsatsa ikkinchi tarafdan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning martabalarini qanchalik balandligini ham ko'rsatadi ya'ni rasuliga ergashgan kishilarga olloh o'zining muhabbatini e'lon qilgan gunohlarning mag'firatini e'lon qilgan bir insonni olloh bir baland martabaga ko'tarsa mana shu martabaga ko'taradi bundan ortiq martaba bo'lishi mumkin emas birodarlar ikkinchi tarafdan inson ollohni muhabbatini davo qilishlikka hijolat bo'lib turmoqligi ham kerakki toni zaif inson ollohni yaxshi ko'raman deyishlikdan bir tomondan tortinib turishlik bo'lsa chunki azaliy abadiy zotni muhabbatini olloh izn bermasa bu narsani inson ollohni yaxshi ko'raman deyishlikka ham jur'at qilolmaydigan bir holatdir shuning uchun ham ba'zi mufassirlar oliy robbingizga tasbih ayting degan so'zni buyruq yoyinki daqiqroq ta'bir bilan aytsak Alloh tarafidan zaif insonga Alloh nomi bilan tasbih aytishlikka ruxsatdir bu deyilgan. Ya'ni inson bir Allohga tasbih aytishlikka tortinib men og'zimga ulug' Allohni nomini olsam mumkinmikin deb tortinib turgan vaqtda sabbih ismi robbikal a'la. Oliy Rabbingizni xotiling, ruxsat sizga degandek deb naqlishganlar. Shuning uchun ham fazkuruni azkurkum meni yodinglarga olinglar deyapti Alloh taolo sizlarni yodinglarga olaman deyapti Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu juda katta bir mukofotdir laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera sizlarga rasululloh sallallohu alayhi vasallamda go'zal bir namuna bor namuna rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmoqligi kerak ollohni qiyomat kunini umid qilib ollohni ko'p yodiga olgan kishiga rasululloh namuna bo'lmoqligi kerak demak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'ziga hayotida namuna qilgan kishi ollohdan umidvor bo'lgan kishi va qiyomat kunida umidvor bo'lgan kishi va ollohni ko'p yod qilgan kishidir eng zokir kim rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zini hayotida namuna qilib olgandir shu namuna qilib olgan kishidir biz shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdagi asosiy bir sifatlarni tavhid ulamolari bir to'rttaga taqsim qilishganlarki boshqa hamma amal shu to'rtta sifatning taxtiga dohil bo'ladi birinchi sadoqat sadoqat payg'ambarlar xususan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida kizb bo'lmagan hattoki dushmanlar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yolg'on gapirganligini nubuvatdan ilgarigi hayotlarda ham birorta yolg'on gapirgan deb hujjatlanmagan payg'ambarlar risolat asosi payg'ambarlarning hammalari sadoqatdir risolat asosi to'g'rilikka qurilgandir biror bir payg'ambar tuhmat bilan emas hammalarini hatto ashaddiy dushmanlar ham sodiq kishilar ekanligini tan olishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga payrovlik qilgan odam birinchi ergashmoqligi mana bu sifatda ergashmoqligi kerak ikkinchi omonatdorlik omonat bizlar faqat maqsadimiz moli davlat bo'lganligi uchun ko'proq omonat deganda moli davlatga omonat amonatli bo'lishlikni tushuniladi amonat aslida olloh tarafidan buyurilgan vazifalarga amonatdor bo'lishlik ularning vaqtida o'tashlik olloh buyruqlarini qilishlik qaytargan narsalardan qaytishlik bu amonatdorlik sifatining eng komil suratidir Amonat koinotu yer tog'larga ko'zdalang qilinib ular bu amonatni o'zlariga qabul qilinishlikda qilishlikdan qo'rqishgan insongina ko'targan إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا olloh buyruqlarini qilish qaytargan narsalardan qaytishlik bu eng katta omonatdor kishining sifatidir rasul sollallohu alayhi vasallamning hayotlari ollohni buyruqlarini qilish qaytargan narsalardan qaytishlik bilan to'ladi uchinchi fatonat ya'ni nihoyat darajada ziyrak bo'lishlik hujjati kuchli bo'lishlik payg'ambarlar tarixida biror bir raqiblari oldida mulzam bo'lganlari yo'q bashariyat tarixida o'tgan hamma payg'ambarlarning hujjati quvvatli bo'lgan ular o'zlarining raqiblari bilan doim munozara qilishgan vaqtlarda ular g'olib bo'lishgan chunki ular bilan birga bo'lgan yo'l haq edi shuning uchun payg'ambarlarga ergashgan kishi nihoyatda o'zining raqibini oldida ziyrak bo'lmoqligi kerak bo'lmasam raqib sizni aldab qo'yadi masalan siz bilan oddiy misol qilib olsak kurashayotgan vaqtida mag'lub bo'lib qolsa sizga halimlik islomda yaxshiligidan ogohlantiradi halimlik nihoyatda yaxshi asl kechirishlik yaxshi ekanligini sizga sekin asta tushuntira oladi siz agar ziyrak bo'lmasangiz u quvvatli bo'lganda sizni yengganda hech qanday unga halimlik ham kerak emas edi ziyrak bo'lmoqlik kerak bo'ladi sahobiy ikromlar xulafoi rosidinlar hammalari ziyrak bo'lishganlar umar ibn hattob roziyallohu anhu aytganlar inni afdalu min an axdaa ahadan va aqalu min an uxdaa li ahadin men birovni aldashlikdan afzalman birovga aldanishlikdan aqlliroqman deganlar insonning ziyrakligi fatonat aql idroki yuqori bo'lmasa o'ziga berilingan ilmni to'g'ri boshqara olmaydi buni biz aks bilan bilsak yaxshiroq tushunamiz mabodo hikmat ham payg'ambarlarga berilgan hikmat ular ummatlarga hikmatni o'rgatishganlar hikmat bir ma'nosi shuki ilmni o'rnida ishlata bilishlik buning aksi makrdir masalan men sizni uyingizga borganda saxovat haqida gapirsam Saxovat yaxshi sifat ekanligini bilish ilmdir. Va qanoat yaxshi sifat ekanligini bilishlik ilmdir. Ammo sizni uyingizda saxovat haqida gapirishligim, o'zimni uyimga kelgan vaqtingizda qanoat haqida gapirishligim bu makrdir. Chunki sizni yuzdagi saxovat haqida gapirayotgan ilmni bu tamaga ishlatyapman. O'zimni uyimda qanoat yaxshi degan ilmni baxilligingga parda qilyapti mana bu sohada rasul sollallohu alayhi vasallamning yer yuzidagi makkor dushmanlarning birortalari aldolmaganlar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan keyingi qiyomatgacha mo'minlarga la yundagul mu'minu min juhrin wahidin marratayn dedilar mo'min kishi bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi ya'ni mo'min odam ikki marta aldanmaydi dedilar mo'min kishini yo'l sodda odam demadilar mo'min kishini ikki marta hech ham aldanmaydigan kishi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni haju qilib yomonlagan bu vallohu alam abu izzat shair shuni birinchi marta qo'lga asir bo'lib tushganda afv qilib kechirdilar ikkinchi marta qo'lga tushganda afv qilib kechirmadilar ikkinchi bor bu islomni qur'onni sizni haqqingizda zarar gaplarni haju gaplarni aytmayman deganlarda muhammadni ikki marta aldadim deb yurmagin deb qatl qildirdilar mo'min kishi rasuliga ergashgan mo'min kishi zakiy bo'lmoqligi kerak bu sifatning ostiga ko'p ma'nolar kiradi birodarlar uchala yuqorida aytgan sifatlarimizga to'rtinchisi tabligʼ alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambarlarini kitobida yod qilib maqtadikiollohni risolatlarini yetkazadigan kishilar ollohdan qo'rqishadi Allohdan boshqadan hech qo'rqishmaydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu narsadan namuna edilar. U kishidan biror bir tarixda rivoyat qilinmaganki, biror bir narsadan qo'rqqanlar dedi. Magar birinchi oyat vahiy nozil bo'lganda o'zlari bu vahiyning og'irligini ko'tara olmasdan birinchi marta zaif inson Alloh tarafidan vahiyni qabul qilishlik odatda bo'lmagan holat bilan titragan holatda keldilar boshqa holatlarida rivoyat qilinmaydiki u kishining biror bir narsadan qo'rqqan deyiladi magar ollohdan qo'rqqanlar ollohdan qo'rqishlari shu darajadagiki shuncha amallari butun bo'lishligi bilan shunchalik ollohni buyrug'ida buyrug'iga muqayyat bo'lishlikda bashariyat tarixida bunchalik taqvolik zot o'tmagan bo'lishliklariga qaramasdan kechqurundagi mana tahajjudda o'qiyotgan namozlarini rivoyat qilgan ko'p sahobalar xuddi ichlaridan chiqayotgan yig'i qozonni qaynab turgan holatidek tovush chiqtirardi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ollohdan qo'rqishlari qanchalik yuqori bo'lishligi bilan ollohdan boshqadan hech qo'rqmaganlar mana bu sifatda rasuliga ergashmoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dushmanlar ko'p bo'lgan vaqtida eng shajoatli sahobalar ham ali ibn abi tolibdek kishilar hamza ibn abdul muttolibdek shahidlarning sayyidi ham ish og'irlashgan vaqtda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqalariga o'tib himoyalanadi deyishadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam madinada bir qattiq tovush paydo bo'lgan vaqtda bir kishining otlarini so'rab sahobalardan bittalarini madinaning tashqarisiga xabar olib kelganlar sahobalardan bittalari men ham shu tovushdan chiqib borsam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam lan turoau qo'rqmanglar hammaga xotirjamlik deb xabar olib kelayotgan holatda topdim dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan ashoblar jangdan qaytishib g'azotdan qaytishib turganlarida hammalari charchashganlik bilan soyalarda tarqalib dam olishayotgan vaqtlarda u kishini qo'riqlab turadigan kishilar ham uxlab qolgan vaqtlarda o'zlari ham shamshirlarini daraxtga qo'yib ilib shu yerda dam olib qolgan bo'lsalar uyg'onganlarida mushriklarning bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni poylab shamshirlarni olib mendan seni kim himoya qiladi endi dedi tursalar qilichni yalang'ochlab turibdi shunda Allohu dedilar Alloh himoya qiladi hech kim yo'q u ajablanib Alloh himoya qiladi deb turib qo'li qaltiragan holatda qilich tushib ketdi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan qilichni olib endi seni kim himoya qiladi mendan dedilar shuni meni kechirgin deb valigal borgandan keyin qaytib kelishlikka buyurildi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlarida biror bir o'rinda qo'rqqanlik yo'q inson Allohdan qo'rqsa boshqa hech narsadan qo'rqish yo'qoladi mana bu narsa tablig'da bilinadi biz ham qo'rqmaymiz o'zimizni shaxsiy manfaatimiz bo'lgan soatda qo'rqmaymiz Allohni risolatini yetkazishlikda eng qo'rqoq kishilar bizlardir. Rasulini Allohni muhabbatini da'vo qilganlar mana bu sifatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshadi. Shunda Alloh yaxshi ko'radi ularni, Alloh gunohlarini mag'firat qiladi. Islomni da'vatini yetkazgandan keyin inson bu da'vatini ijobat qilgan kishilarni tarbiyalamoqligi kerak. tarbiya nima bilan bo'ladi tarbiya kitobi sunnatni tarbiyasi bilan ollohni kitobini va sunnat sunnat deganda hali aytib o'tganimizdek uch narsani bilamiz so'zlari amallari va hamda u kishining huzurlarida qilinganda qaytarmagan amallar mana bu sunnatni ta'lim bermoqligimiz kerak bu sunnat hikmat ma'nolarining bittasidir هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب قرآن الكريم بطا حكمة سنة ونبو نرسل تعليم بلان بس شلرنا تعليم دير مالغ مسكري هو وقتا إنسان صادق أمين وزيرك va muballig Allohning da'vatini yetkazuvchi kishiga aylanadi. Amonat sifatini o'tashlik jumlasidandir farzlarni bajarishlik, vojiblarni bajarishlik, sunnatlarni bajarishlik. Ya'ni sunnatlar sunanul huda va sunanul ada. Hidoyat sunnatlari odatiy sunnatlar. Hidoyat sunnatlarini agar biz tark qilsak, biz munaffaq bo'lamiz birodarlar odat sunnatlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmaganlar uni qilsak albatta ajr bor va o'zimizning ollohni muhabbati bizga e'lon qilinadi odat sunnatlarni qilishlik bu narsa buyurilmagan bo'lsa ham qilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamga harom narsalardan voz kechishlikda va makruhi tahrimiy makruhi tanzihiy tahrimiy makruhlar haromga yaqin bo'lgan makruhlar tanzihiy makruhlar halolga yaqin bo'lgan makruhlar mana bu narsalardan voz kechmoqligimiz kerak ko'p vaqtlarda ba'zi ya'ni ko'pchilik musulmonlar farzlarni bajarishlikka beparvo bo'lamizda sunnatlarni bajarishlikka mahkam bo'lamiz bu narsa ya'ni sunnatga e'tibor berib farzlarni beparvo bo'lmadi bunga o'xshagan fikrda o'zimizni fikrimizni to'g'rilashlikka muhtojmiz bu to'g'rilashlik degan so'z farzni qilish sunnatni tark qilish degani emas farzni sunnat bilan qilishlikni va farzni sunnatdan muqaddam qilmoqlik degani ba'zi bir kishilar buni isloh qilishlikda bu sunnatlarni siz qilayotganingiz bilan bu farzga beparvo ekansiz deb bu farzni o'nglang deb o'rgatishlik bu farzni qilib sunnatdan voz kechishlik degani emas birodarlar sunnat bilan birga qo'shib qilolashlik degani biz ta'lim berganimizda sunnatni farz bilan birga qilishligini o'rgatmoqligimiz kerak ba'zi kishilar farz sunnatlarni ba'zilarini ijro qilishsa to'g'rilikni o'ziga lozim ko'rmaydi ba'zi kishilar to'g'ri gapirishsa omonatni o'ziga lozim ko'rmaydi ba'zi bir kishilar o'zining shaxsiy ahvolida yaxshi yashasa ollohni buyruqlarini boshqalarga yetkazishlikda e'tibor bermaydi ba'zi bir kishilar boshqa odamlarga da'vatni yetkazsa o'zining xonadoniga yetkazmaydi mana bu narsalar bizning rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdagi juda ko'p nuqsonlarimizga dalolat qiladi undan tashqari biz rasul sollallohu alayhi vasallamning hamma narsada oliy namuna deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak alloh subhana va taolo u kishiga har bir narsada komillikni bergan deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak shunga binoan biz e'tiqod qilmoqligimiz kerakki u kishi eng oliy maqomda har bir amallarida va eng oliy martabada deb bilmoqligimiz kerak bu narsadan nima kelib chiqadi bu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hamma amaliy sunnatlari eng oliy martabada deb bilmoqligimiz kerak masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning liboslari komil holatda yemoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yemoq taomlanmoq holatdagi va hamma o'zlarining shaxsiy ahvollarini tutishlikdagi holatlar hammasi komil ahvolda deb bilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farzandlari bilan o'zlarining oilalariga bo'lgan munosabatlaridagi qilgan muomalotlar hammasi eng komil martabada bo'lgan muomalalar deb bilmoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'shnilari odam umumiy odamlar bilan munosabatlari ham eng komil munosabatlar deb bilmoqligimiz kerak shunga o'xshagan musulmon kishi uchun har bir holatdagi rasuliga ergashishlikka harakat qilmoqimiz kerak misol qilib olganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining holatlarida mo'ylovni qisqartirib soqolni qo'yganlar degan holatini hech qanday zamonu makonni o'zgarishligi bilan bu narsani biror soatda buni amal qilmasak bo'laveradi degan holatni qilmasligimiz kerak bu narsa bu sunanul hudodan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlaridir bu hali aytib o'tganimizdek sunnat ikki qism bo'ladi bittasi sunanul huda buyurganlar bittasi bo'lsa uni odatiy sunnatlari o'zlari amal qilganlar mana bu sohada biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qilgan amallari eng komil amallar deb e'tiqod qilmoqligimiz agar kimda kim kamolotni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan amallardan boshqada desa ochiqdan ochiq zalolatga ketadi shuning uchun sunnatlarga amal qilishlik uchun men ba'zi bir misolni keltirmoqchiman biz hayotda ergashishligimiz ollohning muhabbatining mantiqiy samarasi bo'lmoqligi kerak bu zo'rlik bilan bo'lgan amal bo'lmasligi kerak qalbimizda avval allohning muhabbati o'rnashligi bilan buni biz ittiboir rasul sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik bilan isbotlamoqligimiz kerak biz agar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hayotimizda ergashmasak baribir boshqalarga ergashishlikka majburmiz masalan biror bir kishi uylanmoqchi uylanganda bizning qur'on va sunnada hamma qanday uylanishlik holatlari sunnatga muvofiq qaysinisi sunnatga zid ekanligi bayon qilingan va amaliy suratda bu g'alima bo'lgan bir kishi vafot qildi vafot degan vaqtda u mayitni dafn qilish qaysi amallar sunnat qaysi amallar sunnat keldi. bu narsa bayon qilingan farzand tug'ildi farzand tug'ilishlik bilan nima qilishlik sunnat qaysi bir narsalarni qilishlik sunnat keldi, bu ham bayon qilingan va hokazo oddiy misol qilib aytaylik tahoratga kirayotgan vaqtimizda qaysi narsa sunnat qaysi narsa sunnat keldi, bu ham bayon qilingan hayotda Allohning marhamati vahiy bilan 23 yil muddatda hayotning hamma muammosi qiyomatgacha bo'lgan muammosi hal qilingan. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning rasuliga va u kishining ummatlariga tamomiy qiyomatgacha bo'lgan ummatlarga Allohning katta fazlidir bu. Ba'zi bir xususiy holatlardagi bayon qilinmagan narsalarni umumiy holat bilan ifodalangan. agar biz shu bayon qilingan narsalarga ergashmas ekanmiz qandaydir boshqa bir narsalarga ergashib qolamiz masalan olaylik farzand tug'ildi shu farzand tug'ilgan vaqtida shu farzandga qaysi bir ishlarni qilsak sunnat degan narsani savol qilsak bizga bayon qilingan nom qo'yish uning o'ng qulog'iga azon aytish chap qulog'iga iqoma aytish bu narsalar hammasi bizning sunnat amallardan bu birodarlar buni qilmasangiz qandaydir boshqalarning bir yo'lini qilasiz ba'zi bir kishilar aytadiki hozirgi vaqtda bu mayda masalalarni bir o'rtaga chiqarishlikni hojati yo'q bu asosiy masala haqida ish yuritishimiz kerak deydi lekin to'g'ri umumiy odamlarga nisbatan bu kishining gapi to'g'ri ularga avval iymonni tushuntirishimiz kerak islomni tushuntirishimiz kerak lekin o'zi islomga chaqirayotgan kishi savol qilamiz masalan bir oddiy hech kim e'tibor qilmaydigan bir narsani olaylik tahoratxonaga kirish tahoratxonaga kirayotgan vaqtida kishi yo rasuliga ergashadi yo boshqaga ergashadi yo mutlaqo e'tibor qilmaydi mutlaqo e'tibor qilmagan odamni ollohni zikridan g'ofil odam yo o'ng oyog'i bilan kiradi yo chap oyog'i bilan kiradi endi agarki bu surat topilmasa ham biz munozara qilayotganligimiz uchun majbur bo'lamiz yo ikki oyog'i bilan oqlab kiradi hech qachon yondoshi bilan yumalab kirmaydi qanday bir savol qilaylik shu hojatga kirishlikning bir oddiy bir yo'li bor qanday ixtiyor qilsin o'ng oyoq bilan chap oyoq bilan ikkala oyoq bilan yo yonboshlab yumalab kirish yo orqachasiga kirish shu holatdan bittasini tanlasin agar o'ng oyog'i bilan kirsa biz qaraylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday tahoratxonaga kirganlar deb savol qilsak chap oyoqlari bilan kirganlar chiqishlikda o'ng oyoq bilan yo chap oyoq bilan yo bee'tibor bilan hech o'ylamasdan chiqadi o'ylamasdan chiqqanni biz aytamizki ollohni zikridan g'ofil odam ya'ni rasulini hayotda rasuliga ergashishlikni oddiy narsalarga ergashishlikka e'tibor qilmaydi. chiqishlikda o'ng oyoq bilan chiqish bu sunnatdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqishda o'ng oyoq bilan chiqdilar masjidga kirishlikda buni aksini qildilar o'ng oyoq bilan kirdilar chap oyoq bilan chiqdilar oddiy bir amal payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir suyuq bir suvni ichmoqchimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu ichishlikdan nima yo'llanma berganlar birinchi shu ichayotgan vaqtda idishda nafas olmasin dedilar demak idishni ushlab turib nafas olib ichib turishlik bu xilof sunna. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam idishda nafas olib ichmaganlar idishni olib turib nafas chiqarganlar va yana man shariba qoiman falyatafayya kim tika turib uchsa borsin dedilar shu hadislarni biz biz bir davrda yashadikki har bir narsani aqlga to'g'ri bo'lsa qabul qiladigan aqliga qabul to'g'ri kelmasa qabul qilmaydigan bir falsafani soyasida yashadik shuning uchun juda ko'p odamlar har bir narsani aqliy suratda bayon qilib berilguncha iymonlari hosil bo'lmay turaveradi lekin iymon aqlga muvofiq bo'lgan vaqtdagina qabul qilishmas undan tashqari o'zining aqliga to'g'ri kelmagan narsani aqlga to'g'ri kelmadi deyishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q yer yuzidagi hamma aql menda bor deganlikdan boshqa gap emas u aytishi kerakki mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyish kerak men shu ikkala masalani bir hikmat tomonini ham so'zda tushuntirmoqchiman hozirgi vaqtda fan olimlari bu albatta islomda oddiy kishilar ham bilardi jon insonning jon taslim qilayotgan vaqtida ayoq tarafidan chiqadi oyoq tarafidan chiqib ham hozirgi fan shuni isbotlayaptiki chap oyoqdan avval jon taslim qilishlik boshlanadi inson jon taslim qilishlik juda bir oz daqiqada ham bo'lib qoladi chap bitta hikmatchalardan bittasini aytmoqchimiz buni tagida juda ko'p hikmatlar bor chap oyog'i bilan hojatga kirgan vaqtida ostonada jon taslim qilishlik soati kelib qolsa inson pokiza joyga qaytib chiqib olishligi mumkin bo'ladi chunki o'ng oyog'i tashqarida agar hojatdan chiqayotgan vaqtida ostonada jon taslim qilish soati kelib qolsa o'ng oyog'i bilan chiqqan chap oyoqdan jon chiqishlik boshlanishligi bilan tortiga tarafga chiqib olishlikka ulgaydi masjidga kelayotganda o'ng oyog'i bilan kiradi masjid ostonasida jon taslim qilishlik bo'lsa masjidga kirib jon taslim qiladi agar masjiddan chiqayotganda chap oyog'i bilan chiqadi masjiddan chiqqan vaqtida ostonada jon taslim qilishlik vaqt soati bo'lsa unda masjidga qaytib kirib olishligi mumkin bo'ladi mana bu bir oddiy sunnat deb amal qilingan narsadagi hikmatdir undan tashqari kim tikka turib suyuqlikni ichsa qayqilib yuborsin degan hadis sharifni aytganlari yo'qki kim tikka turib bir suyuqlik ichsa harom bu aytganlari yo'q u harom bo'lib qolmaydi lekin qayqilib yuborsin deyaptilar hadis iboralari vahiy bo'lganligi uchun nihoyatda daqiq ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak birodarlar har bir harfiga to'xtalib o'tishimiz kerak qay qilib yuborsin deganlari hozirgi fan olimlari shuni isbotlashyaptiki insondagi ko'r ichak tika turib suyuqlik ichgan vaqtda ochiq turib shunga suyuqlik o'tib ketib qolishini isbotlashyapti ya'ni shu suyuqlikni tezda qaytib yuborsinki u ko'r ichak tarafiga yo'l o'tib ketib qoladi tezlik bilan buni qaytib yuborsin ya'ni bu harom degan kalima bo'lmayapti kuchaytirib ichganlik bilan suyuqlik u suv harom bo'lib qolmaydi lekin mana hozirgi fan olimlari mana bu narsani ixtiro qilishyapti yana bu hadislarni ichida qancha hikmatlar bor alloh subhanahu va taolo o'zi biladi Allah subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq biz o'zimizni mo'jizalarimizni ko'rsataveramiz hatto odamlar bu dinni haq ekanligini bilguncha biz shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashmoqligimiz kerak lekin hikmatini bilganimizdan keyin ergashlik asosiy ergashlik bo'lmaydi birodarlar u ergashishlik emas aslida u narsa o'zizga bo'lgan manfaatini bilgandan keyin buni o'zizcha qilishlik deyiladi ittibo uning ma'no hikmatini bilmasdan turib ergashishlik chunki biz kimga ergashyapmiz rasulullohga ollohning elchisiga ergashyapmiz u kishi havodan gapirmaydigan faqat gapirgan so'zlari vahiy bo'lgan zotga ergashyapmiz mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir kishilarning qalblari boshqa bo'lib qolgan kishilar haqida payg'ambarimizni yo'llarini tutmagan kishilar haqida o'zlari iymon keltirdi yurib muhammad alayhissalomni ollohni elchisi ekanligini isbotlab yurib rasulini buyruqlarini qabul qilmay yurgan kishilar haqida qalblari u bir begonalarni qalbiyu va ularning tillari arab ya'ni tillari musulmonlarni tili deb qo'ygan ekanlar shunda biz yana shu sunnatga qaytamizki o'ylamaylikki biz hayotimizda har bir narsani qilayotgan vaqtimizda yo rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashamiz yo boshqalarga ergashamiz yoinki mutlaqo e'tiborga olmasdan qilamiz e'tiborga olmaslik mazmundir boshqalarga ergashishlik u yomonroqdir rasuliga ergashishlik haqiqiy zikrdir ayting biror bir kishi o'zini bir libos kiyishligida yo yurishligida yo biror bir harakatida o'zi avval bir kishini muhabbati paydo bo'ladi va shu muhabbati paydo bo'lib unga ergashadi muhabbat ergashishlik samarasini beradi mana bunda hayotning har bir bosqichini tekshirib ko'ring iloji yo'q bir narsaga ergashadi shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarini komil hayot deb bilmoqligimiz kerak bu kishiga ergashsak allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz va gunohlarning mag'firat qilinishligiga sazovor bo'lamiz inson hayotini o'tkazishlikka majburdir xohlasin rasuliga ergashib o'tkazsin xohlasin boshqalarga ergashib o'tkazsin xohlasin ikkoviga ham g'ofil bo'lib hayotini shuning uchun sunnatga ergashishlik u mayda emas u hayotda bu sunnatga ergashmagan kishilar bilsinki albatta majburdir boshqalarning yo'liga ergashayotganligi e'tiborga olmayman degan kishilar bilsin boshqalarning holatiga o'zini o'xshatishlik uchun soatlab haftalab vaqtlarni sarf qilishadilar mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak sahobalar tarixidan bir ikki darsimiz to'xtab qolgan edim Talhat Ubaydillah radhiyallahu anhu ning fazilatlari haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Uhud kunida ikkita sovut kiydilar. Toqqa ko'tarilgan vaqtlarda bir katta toshni oldiga yetib keldilar. U toshga chiqishlikka qodir bo'lmadilar. Dushmanlarning holatini kuzatishlik uchun shu toshning ustiga chiqmoqchi bo'ldilar. shunda talhat ibn ubaydulloh roziyallohu anhu keldilarda shunday cho'kkalab engishib turdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishining yelkalariga chiqib shu toshga chiqdilarda chiqishlari bilan bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ya'ni mushriklardan bittasi qilich bilan urush urushlik uchun yugurib keldi qilich zarbasini urgan vaqtda talha roziyallohu anhu qo'llarini qilichga tutdilar qo'llari sanginlab osilib qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam avjaba talhatu talha jannatni o'zini chiqib oldi dedilar ba'zi rivoyatlarda abshir ya talha bil jannati yawma ey talha bugun jannat bilan xursand bo'ling dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shu voqeani ba'zi bir kishilar boshqacha ham rivoyat qilishadilar talha roziyallohu anhu qo'llari shunday osilib qolganda dushmanning qilishining zarbasi bilan shunda his degan ekanlar ya'ni his kalimasi uz deganga o'xshagan bir kalima aytgan ekanlar فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا agar sen bismillah deganingda hayotingda tirik holatingda har kuni jannatda qurilayotgan qasringni ko'rib yuragin degan ekan iso ibn talha talha ibn ubaydullohni o'g'illari rivoyat qiladilarki dadalaridan nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kuni talha roziyallohu anhuni oldidan o'tgan ekanlar ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilaridan talha ibn ubaydulloh o'tib qoldilar shunda hada bu ulushini olganlardan deb qo'ygan sad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu fazilatlari sad ibn abi vaqqos o'zining jannatligini hayotida eshitib ketgan o'n kishining bittalaridandir va ota onam fido bo'lsin degan so'zni rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitgan yagona kishidir biror bir kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ota onam fido bo'lsin demaganlar ham otalarini ham onalarini fido bo'lsin deb aytmaganlar magar sad ibn abi vaqqosga aytganlar sad ibn abi vaqqosning qizlari oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki bu oysha boshqa oysha ya'ni sad ibn abi vaqqosning qizlari وقد مكث أبي يوما إلى الليل وإن له لثلث الإسلام dadam ertamandan kechgacha yashaganlar islomning 3 biri bo'lib degan ekanlar. Ya'ni yer kurrasida 3 ta musulmon bo'lgan, uchinchilari Sa'd ibn Abi Waqqas bo'lgan. Islomning 3 biri bo'lib bir kun yashaganlar. Ertamandan kechgacha shu vaqtda hech kim islomni qabul qilmagan uchinchi kishi Sa'd nabiy Abi bo'lganlar. islomni qabul qilganlardan keyin ertalab qabul qilgan bo'lsalar kechgacha hech kim avvalgi muhammad alayhissalom hadijiy kubro payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tashqari olinsa ali ibn abi Talib, sad ibn abi vaqqos bo'lganlar uch kishi islomda ya'ni islomning uchdan biri bo'lib dadam yashaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uhud kunida ota onam fido bo'lsin degan so'zni aytganlar islomda kamon otgan birinchi kamon otgan zot sad ibn abi vaqqosdir fadaka abi va ummi ota onam fido bo'lsin oting ey degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oysha onamiz aytadilarki bir kecha bedor bo'ldilar oyisha onamiz shu hujrada edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uxlamasdan bezovtalanib chiqdilar shunda aytdimki deydilar oysha roziyallohu anhu onamiz mashanuka ya rasululloh nimaga siz bunaqa bezovtasiz dedim shu bir solih ashablarimdan bir solih kishi bugun kechasida menga qo'riqchilik qilsa dedilar shunday turgan edim dedilar oysha roziyallohu anha bir siloh ya'ni silahni tovushi eshitilib qoldi فقال من هذا payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kim dedi فقال سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك من dedi قال ما جاء nimaga kelding dedi قال جئت لأحرسك يا رسول الله qo'riqchilik bilan keldim sizga dedi قالت فسمعت بطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في shu soatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zi uxlaganlik tovushlarini eshitdim dedilar bu birodarlar bu bir ajib bir holatki bir solih ashoblarimdan bir kishi menga qo'riqchilik qilsa deganlarda shu soatda bu kishini kelib turishligi alloh subhanahu va taolo sad ibn abi vaqqosga o'ziga xos bir fazilat berganligini belgisidir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sad abi vaqqosni haqqiga duo qilgan ekanlar qachon duo qilsa duosini ijobat qilgin deb duo qilgan ekanlar sad abi vaqqos aytadilarki لقد شهدت بدرا وما dedilar meni yuzimda bitta mo'y bor edi xolos dedilar. Shu bilan shu mo'yni ushlab qo'yardim. Ya'ni bu yoshliklardan kinoya. Keyin Alloh taolo menga bu soqolni ko'paytirdi degan ekan. Ya'ni Badrda hozir ishtirok etganimda meni bitta yuzimda bitta mo'y bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldilarida o'tirdim dedilar Jabir radhiyallohu anhu فجاء سعد سعد بن ابي وقاص keldilar shunda فقال هذا sodiq bu meni tog'am bo'ladi deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam ibn abi vaqqosga ishora qildi ba'zi rivoyatlarda yuri, yuri qani shunaqa tog'asini birov ko'rsatsinchi deb qo'yadilar sad ibn abi vaqqos nasabda bu kishiga tog'a bo'ladi ba'zi tog'alar o'zidan kichik bo'ladi ya'ni sad ibn abi vaqqos nasabda tog'a bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytardilarki sadni duolaridan qo'rqinglar derdilar nadr kunida sad ibn abi vaqqos o'zi piyoda bo'lsalar ham odamlar ichida xuddi otliq odamga o'xshagan jang qiladilar deb rivoyat qiladilar molik sad ibn abi vaqqos duolari ijobatligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin abu bakr roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar u kishidan keyin umar ibn hattob xalifa bo'ldilar shu xalifa bo'lganlarida bir joyda sad ibn abi vaqqos voliy edilar voliy bo'lib turganlarida voliy odatda namozga o'tib beradigan kishi bo'lgan birodarlar voliy degani odamlarning musulmonlarni oldiga o'tib namozga o'tib beradigan kishini shu viloyatning voliysi deydi shuning uchun shu yerda turganlarida bir kishi sal bizga yaxshi namoz o'qib bermaydi degan turma tur umar ibn hattobga bu xabar yetib kelib sabr abi vaqqosni chaqirtirdilar shunaqa degan xabar deganlarda men rasululloh sollallohu alayhi va vasallamning namozlarini o'qib beryapman dedi shunda keyin yana shu gap bo'lganda borib shu tuhmat bo'lgan vaqtda umar ibn voliy bilan xalqlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini xohlamasdilarda boshqa yo'lga jilda borardilar sabi abi vaqqosni shu yerda odam jo'natdilarda shuni aniqlashlik uchun jo'natganlarda sabi abi vaqqos shu yerda turib kim tuhmat qilganligini turgizdilar men seni haqqingga duo qilaman agar shu bandang yo olloh riyo bilan o'zini ko'rsatishlik uchun xalqlar oldida o'rnidan turib meni sha'nimga tuhmat qilgan bo'lsa uni uzoq umr bergin va nopok ayollar fitnasiga qo'ygin duo shu odam soqollari qoshlari ko'zini yumib nihoyatda bir xor holatda butun nopok ayollarning fitnasiga giriftor bo'lib o'tib ketgan ekan imom buxoriy bu hadisni rivoyat qiladilar sabr abi vaqqosning duolaridan xo'r qildilar dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarni mana avvalgi darslarimizda aytayotgandek alloh subhanahu va taoloning fazilati allohning marhamati janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam atroflarida kambag'al sahobalar ham bor edi badavlat sahobalar ham bor edi kasalmand sahobalar ham bor edi pahlavon sahobalar ham bor edi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldida yosh bolalar ham sahobalar bor edi qariyalar bu ham bor edi hammalarini ayollar ham islomni o'zida mujassam ko'rsatgan edi biror bir holat yo'q qarshilik bo'lmagan farzand komil musulmon bo'lsa ota mushrik otaning mushrikligi farzandi komil bo'lishligiga zarar yetkazolmagandi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atroflariga yig'ilgan sahobalar o'ziga xos bir har bir tahassus xususiyatli sahobalardi mana bu xususiyatlarni janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam mukammal bilardilar va o'zlarining ishlarida shularga maslahat solib o'zlarining ollohni e, buyrug'i maslahat solishlik insondagi berilgan xususiyatlarni qo'zg'atish va undan foydalanishlikdir asli maslahatning siri